як решта. Рація теж мовчить. Магнітна буря, підтримав начальника норвежець Тур. Вони вже радилися. Філмарш додав якщо ця буря надовго, гелікоптер не зможе нас тут знайти джентльмени. А коли до магнітної долучиться проста, як учора, мовила Кет. Ви просто боїтеся взяти відповідальність на себе, сер. Голос у Філа Марша був офіційний і холодний. Мені просто не до душі, що ви зробили мене своїм повірником, у утомлено відповів Булат. Філмарш скликав на нараду всю групу. Хоцудай мовчав, але решта схилилася до думки, що треба йти, поки є змога. Заблукати в таку безвітряну годину вірогідність мала потрібно лише розтягтися якнайдовшим ланцюгом, і тоді замикаючий групи зможе коригувати рух. Сірі хмари опустилися майже над самі голови, але сухий туман трохи розвіявся, і видимість побільшала ярдів до сімдесяти. Замикаючим Філмар поставив Раймона Олександера. Жак Антуан сказав це той випадок, коли ніхто не хоче виграти парі. Він здогадався, на якому ґрунті розійшлися Булат і Філ. А я взагалі не проти, заперечив матрос, увімкнувши рацію. Начальник настановив його черговим коло приймача. Бува, магнітна буря припиниться і пощастить зв'язатися з капітаном. Не проти парі? Ви бажаєте, щоб ми заблукали на останніх милях цього всімостогідлого турне? Що я чую, мосьє матрос? Він раптом засміявся. Якщо казати взагалі, то я теж хотів би, щоб цей мосьє доктор добряче навтовк собі носа в снігу, хоч на останок. Уявіть, з якими букетами паперових квітів зустрічатимуть його на криголамі. Цілковитий тріумф. Ви не так мене зрозуміли, сказав матрос. Ми проти. Це означає ми проти йти з усіма. Як вирішить громада? Громада вирішила йти. Француз розв'язував якусь нову дилему. Доля людини часом залежить від її почуттів, а не від тверезого рішення, яке вона приймає в найвідповідальнішу мить. Матрос не збагнув дилеми. Альтернатива скидалася на маячню. А як взагалі потрапила в цю подорож наша леді? раптом спитав Жак Антуан. Адже ж Канада не підписувала договору про мирне співробітництво в Антарктиді. Можна було тільки дивуватися з нестримної амплітуди його думок. Вона представляє кур'єр ЮНЕСКО у кур'єрі чимало є штатних працівників. Думаєте, охочих не було? У нас тут переважно всі позаштатні, сказав матрос. А мені здається, що шановний професор відіграв у цьому випадку не останню роль як начальник експедиції. Вони знайомі ще звідтіля, з Америки. Булат це знав. Така деталь ні для кого не становила таємниці. Кетрін Нілсон у розмовах із професором часто вживала слова. Пам'ятаєте отого каліфорнійського містера? Або Філе, ви минулого літа обіцяли мені? Або ж починали згадувати прізвища, яких тут ніхто не чув, і це означало, що в них є спільні знайомі і коло подій невідоме решті. Хай це вам не шкребе. Давнє знайомство рідко переростає в кохання, сказав матрос. На одометрі за нартами лічильник показував десяту милю, і він спробував уявити собі карту шельфового льодовика Белінсгаузена та його західних бухт, більше схожих на глибоченні вузькі розколини, що з цього боку покраяли льодовик. Якщо Криголам іще тоді вийшов їм назустріч, він уже повинен прийти. А коли шторм в океані й досі не вгамувався, раптом подумав Булат матрос. Але над просторами шельфового льодовика Фімбуліссина, яким вони й досі йшли, стояла така сіра первісна тиша.